Thank you very much for coming. Dziękuję wam, że przyjechaliście na wszystko. You know, I've said some things about how that the church isn't really discipling people today. Ja powiedziałem dzisiaj pewne rzeczy, w jaki sposób Kościół nie czyni uczniami w tej chwili, dzisiaj, w ciele Chrystusowym. And that might lead some people to believe I'm against the church. I to niektórych może ludzi e, poprowadzi do myślenia, że ja nie, nie stoję za Kościołem. But I love the church. Ale ja kocham Kościół. Jesus died for the church. Jezus umarł za Kościół. The church is God's influence here on this earth. Kościół jest wpływem na dzisiejszy świat. But many of the places that call themselves Christian churches aren't acting like it. Ale wiele miejsc, które nazywa się kościołem, nie działa jako kościół obecny. So I am very supportive of those who are preaching the true gospel. Więc ja naprawdę bardzo wspieram tych wszystkich, którzy głoszą prawdziwą Ewangelię. But not everybody who calls himself a Christian church is truly following the Lord. Ale nie każdy, kto nazywa się kościołem chrześcijańskim, tak naprawdę idzie za Panem. So praise God for these pastors that came out today. Więc chwała Bogu za tych wszystkich pastorów, którzy przybyli do nas na dzisiejszy I am very supportive of those that are preaching the gospel. Bardzo, bardzo zawsze wspieram tych wszystkich, którzy głoszą prawdziwą Ewangelię. So I've already established about how important the Word of God is in our Więc wykazałem już, jak bardzo ważnym jest Słowo Boże w naszym życiu. And in this session, I'd like to just kind of share my testimony about how God began to change me. I podczas tej sesji chciałbym po prostu podzielić się z wami swoim świadectwem, w jaki sposób Bóg zmienił moje życie. I was years old when I got born again. Miałem 8 lat, kiedy się mm, narodziłem na nowo. The very first time that I felt God really convicted me over sin, I repented and, and made Jesus my Lord. Po raz pierwszy, wtedy, kiedy Pan przekonał mnie o grzechu, ja upamiętałem się i przyjąłem Jezusa jako swego Pana. And it was genuine because the very next day my friends could tell I was different. I było to coś naprawdę, coś realnego, prawdziwego, ponieważ wszyscy moi przyjaciele mówili, że jestem inny. So I have loved God ever since I was a young boy. Więc zawsze kochałem Boga od, od, od, od czasu, kiedy byłem małym chłopcem. But the church that I was raised in taught that God loved you proportional to your performance. Ale ten kościół, w którym byłem wychowany, uczył, że Bóg kocha cię w e, proporcji do tego, jak, e, jak ci idzie w twoim życiu chrześcijańskim. They said that if you lived good, God would treat you good. If you lived bad, God would treat you badly. Mówili, że jeśli będziesz żył dobrze, Bóg będzie cię dobrze traktował, a jeśli będziesz żył źle, Bóg będzie cię źle traktował. And so I began to start trying to live as holy as I possibly could. Więc ja zacząłem próbować żyć w sposób tak święty, jak tylko potrafiłem. Just three weeks ago I turned 66. Trzy tygodnie temu e, skończyłem 66 lat. And I have never said a word of profanity in all of my 66 years. I nigdy przez te 66 lat jeszcze nie powiedziałem żadnego e, złego, bluźnierczego słowa wulgarnego. I've never smoked a cigarette or never taken a drink of liquor. Nigdy nie wypaliłem papierosa, nigdy nie piłem alkoholu. I was living a super holy life. Zawsze żyłem życiem super świętym. But the problem was I got to trusting in my own goodness. Ale problem mój polegał na tym, że zacząłem uważać swoją własną dobroć. And I felt like God had to answer my prayers because I was living so holy. I tak zacząłem myśleć, że Bóg wysłuchuje modlitwy dlatego, że żyłem takim świętym życiem. And then 10 years later when I was 18 years old. Ale 10 lat po moim nowym narodzeniu, wtedy kiedy miałem 18 lat. I was in a prayer meeting on a Saturday night. Było to akurat podczas takiego spotkania modlitewnego, sobotę wieczorem. And God just showed up in a supernatural way. I Bóg pojawił się na tym spotkaniu w sposób ponadnaturalny. I have trouble expressing this when I'm not going through an interpreter. E, ciężko mi oddać, co tam się działo, nawet wtedy, kiedy nie mówię przez tłumacza. There's just no way I can tell you through an interpreter how God touched my life. Więc y, nie mam możliwości, żeby to przekazać nawet przez tłumacza, w jaki sposób Bóg dotknął mojego życia wtedy. But when I was in his holy presence. Ale wtedy, kiedy znalazłem się w jego świętej obecności. It changed the way I thought about me being holy. Zmieniło to sposób mojego myślenia o mnie samym jako o byciu świętym człowiekiem. I realized that compared to God, I was very, very unholy. Uświadomiłem sobie, że w porównaniu do Boga byłem bardzo, bardzo nieświęty. There are some people who are really proud of how well they're living. Są pewnie ludzie, którzy są bardzo dumni z, z powodu e, tego, jak e, święcie żyją. But people like that have never really seen the true glory of God. Ale tacy ludzie nigdy tak naprawdę nie zobaczyli chwały żyjącego Boga. When you see the glory of God, your relative unworthiness just becomes very evident. Wtedy, kiedy ty widzisz chwałę Boga, twoja względna świętość staje się naprawdę czymś bardzo niegodnym. I saw the glory of God like some people have never seen in their life. Ja widziałem chwałę Boga, jak niektórzy ludzie nigdy w swoim życiu nie doświadczyli. And I did the same thing that Isaiah did in chapter 6. I uczyniłem wtedy tą samą rzecz, którą uczynił Izajasz w szóstym rozdziale. I immediately fell on my face and said, "Oh God, I'm unclean, I'm unworthy." Natychmiast padłem na twarz i zawołałem do Boga: Boże, ja jestem nieczysty, ja jestem nieświęty. And I'm not exaggerating when I say this. I kiedy to mówię, wcale nie przesadzam. But I thought God was going to kill me. Ale naprawdę myślałem, że Bóg mnie zabije. He was pure holiness and I was ungodly. On był czystą świętością, a ja byłem bezbożny. And so I thought that he was going to kill me that very night. Więc tej właśnie nocy ja myślałem, że on mnie naprawdę zabije. But right before he killed me, I was going to confess every sin I could think of. Ale zanim to miałem już uczynić, ja wyznałem każdy grzech, jak, jaki tylko mi przychodził do głowy. And you got to remember, I hadn't done that many bad things in my actions. A musicie pamiętać, że wcale dużo takich e, rzeczy w swoim działaniu nie miałem złych. But Jesus said if you hate a person in your heart, it's like you've committed murder. Ale Jezus powiedział, nawet jeśli kogoś nienawidzisz w swoim sercu, to tak, jakbyś popełnił zabójstwo. Jesus said if you've lusted in your heart, it's as if you've committed adultery. Jezus powiedział, że jeśli kogoś pożądałeś w swoim sercu, to tak, jakbyś popełnił cudzołóstwo. I may not have done some of the things other people did ja może nie uczyniłem niektórych rzeczy, które inni, rzecz, y, inni ludzie czynili. But I had hatred and lust and all of these kind of things. Ale miałem w sobie i nienawiść, i pożądliwość, i tego typu rzeczy. And in front of all of my friends and the leaders of the church, I begin to confess these things. I przed wszystkimi moimi przyjaciółmi, przed wszystkimi liderami mojego kościoła zacząłem wyznawać te rzeczy. Whatever reputation I had, I ruined it. jeśli miałem wtedy jakąkolwiek reputację, to poszła w ruiny. I just turned myself inside out and for an hour and a half confessed all kinds of things. Wywróciłem siebie tutaj e, całkiem w drugą stronę z podszewki i przez półtorej godziny wylewałem z siebie te złe rzeczy. And finally I'd confessed everything I'd ever done or ever would do. I w końcu e, doszedłem do miejsca, gdzie wypowiedziałem wszystkie rzeczy, jakie kiedykolwiek uczyniłem lub mógłbym teoretycznie uczynić. And there was nothing left to say. I nic nie pozostało mi więcej do powiedzenia. And so I was just laying on the ground waiting to see how God would respond. Więc leżałem na ziemi i czekałem na to, jak na to zareaguje Bóg. And instead of God's wrath, I had a tangible love come over me. Ale zamiast Bożego gniewu zacząłem odczuwać przychodzącą na mnie dotykalną Bożą miłość. And for four and a half months, I was just enveloped in God's love. I przez 4,5 miesiąca byłem dosłownie otoczony cały czas Bożą miłością. I never slept more than one hour at a time for four and a half months. Przez 4,5 miesiąca nigdy nie spałem dłużej niż przez jedną godzinę w jednym kawałku. I never sat down and just ate a meal for four and a half months. Ja sam nigdy nie siadałem do, do posiłku przez 4,5 miesiąca. I was so excited about God's love for me that I couldn't eat or sleep. Ja tak byłem podekscytowany Bożą miłością do mnie, że nie mogłem ani spać, ani jeść. And it was wonderful, but it was confusing. Było to wspaniałe, ale jednocześnie było to coś, co wnosiło zamieszanie. Because I was taught that God loved you when you did well. Ponieważ mnie nauczano, że Bóg cię kocha wtedy, kiedy ty postępowałeś dobrze. This was the first time in my life I realized, realized how ungodly I was that I experienced his love. Ale oto po raz pierwszy w swoim życiu ja sobie uświadomiłem w jakiś sposób, że Bóg mnie kocha, chociaż byłem tak niegodny tej miłości. And it totally confused me. I to mnie całkowicie e, zamieszało. And one of the best things that ever happened to me was I got drafted and sent to Vietnam. I wtedy wydarzyła się jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu. Zostałem wcielony do wojska i wysłany na wojnę do Wietnamu. That pulled me out of my church situation and away from all of my friends. To wyciągnęło mnie te, z tej sytuacji w kościele i z pomiędzy moich przyjaciół. And for 13 months in Vietnam, I just read the Bible. I przez 14 miesięcy w Wietnamie tylko czytałem Biblię. And God began to transform my thinking by the Word of God. I Bóg zaczął przemieniać moje myślenie przez Słowo Boże. This is exactly what I was talking about earlier. To jest to, o czym właśnie wcześniej mówiłem. It just changed me with no effort. Zmieniło to mnie zupełnie bez mojego wysiłku. The only effort on my part was to focus on the Word of God. Jedyna, jedyny wysiłek z mojej strony to po prostu koncentracja na Słowie Bożym. But as I kept my focus on God's Word, everything began to change. Ale wtedy, kiedy utrzymywałem swoją koncentrację na Słowie Bożym, Wszystko zaczęło się zmieniać. And I want to share with you some of the major things that God taught me. I chciałbym się z wami podzielić pewne, z pewnymi głównymi rzeczami, które e, Bóg mi przekazał wtedy. One day I was reading 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Pewnego dnia czytałem drugi e, e, e do Koryntian e, chapter 5 verse 17. Piąty e, wiersz 17. And that verse says that if any man be in Christ, he's a new creature. Jest tam napisane, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Old things are passed away, all things are become new. Wszystkie stare rzeczy przeminęły, wszystko stało się nowe. And I couldn't see that in my life. Ale ja tego w swoim życiu nie widziałem. I still had all kinds of problems that I could see. Nadal miałem wszelkiego typu problemy, które widziałem przed sobą. Everything wasn't brand new in my life. Wszystko to nie było nowe w moim życiu. And yet I knew that I was saved. A mimo to ja wiedziałem, że jestem zbawiony. And so I was asking God about this. Więc pytałem się Boga właśnie o tą sprawę. And the Lord told me, He says, it's not your body that got saved. I Bóg przemówił do mnie i powiedział, to nie twoje ciało zostało zbawione. The scripture says that we are going to receive a glorified body. Pismo mówi, że kiedyś otrzymamy uwielbione ciało. But right now, you still have the same body that you had before you made Jesus your Savior. Ale teraz masz cały czas to samo ciało, które miałeś jeszcze przed tym momentem, kiedy przyjąłeś Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. We had about a dozen people down here pray for salvation a while ago. Mieliśmy tutaj kilkanaście osób, które się modliły e, o przyjęcie i zbawienie w Jezusie. And did you know their physical body didn't change? I wiecie co? Ich fizyczne ciało nie zmieniło się. And yet the Bible says that when you're in Christ, old things passed away, all things become new. Ale jednak Biblia mówi, że wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa, wszystkie stare rzeczy przeminęły, wszystkie stały się nowe. That didn't happen to their body. To się nie stało z ich ciałami. If they were fat before they got saved, they'll still be fat after they get saved. Jeśli mieli nadwagę przed modlitwą, po modlitwie też mieli nadwagę. If they were tall before they got saved, they'll still be tall. Your body did not change its salvation. It's going to change when Jesus comes back, but right now you still have the same body. But most of us understand there's another part to us that's not just physical. Ale większość z nas rozumie, że jest jakaś inna część nas, która nie jest fizyczna. You have a personality on the inside. W środku siebie macie swoją osobowość. If I touch Richard's body, he can feel it. Jeśli dotknę e, e ciała Ryszarda, on odczuje to dotknięcie. But I can also touch his heart without ever touching him. Ale mogę dotknąć jego serca nawet bez fizycznego dotknięcia. I can say things that'll make him act, uh, angry or glad. Mogę powiedzieć e, słowa, które uczynią go gniewnym, rozgniewanym na mnie albo szczęśliwym. So most of us understand that there are this, this feeling, emotional part inside. Więc większość z nas rozumie, że w środku siebie mamy tą rzecz emocjonalną, e, odbierającą odczucia, uczucia. That's what the Bible calls your soul. To Biblia tą część nazywa dusza. And that's made of, up of your intellect and your emotions. Jest ona złożona z twojego intelektu, z twoich emocji. But the Bible teaches that there's a third part to you. Ale Biblia naucza, że mamy w sobie jeszcze trzecią część. And most people don't understand that there is a part of them that they can't see or feel. I większość ludzi nie rozumie, że jest taka część w nich, której nie, widzi, nie widzą i nie odczuwają. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. W pierwszym do Tesaloniczan w piątym rozdziale wierszu 23. Paul prayed a prayer for the Thessalonians. Paweł modlił się o Tesaloniczan. And he prayed that God would preserve them spirit, soul, and body blameless until the coming of the Lord. I e, modlił się o to, aby Bóg ich zachował, ich ducha, duszę i ciało So this verse and many others show that you have three parts to you. Więc ten wiersz i wiele innych wierszy pokazuje, że mamy w sobie trzy części. The body part is easy to understand. Łatwo zrozumieć to część cielesną, ciało. And then the soul is easy to understand. I również łatwo jest zrozumieć sprawę duszy. You are constantly in touch with your body and your soul. Jest, pozostajemy w ciągłym kontakcie zarówno ze swoim ciałem, jak i ze swoją duszą. If I was to ask you, are you hot or are you cold? Jeśli bym zadał wam pytanie, czy jest ci gorąco, czy jest ci zimno? You don't have to go study and come back in an hour and tell me whether you're hot or cold. Nie musisz tego studiować, badać i powiedzieć mi e, po godzinie, że przestudiowałeś i wiesz, że czy jest ci gorąco, czy zimno. You just instantly know that. Natychmiastowo to wiesz. And if I was to ask you, are you happy or are you sad? A gdybym wam zadał pytanie, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś e, smutny? You wouldn't have to go study and come back in an hour to tell me how you felt. Nie musiałbyś tego przez godzinę studiować i przychodzić do mnie potem i powiedzieć mi, jak się czujesz. You just instantly are in touch with your body and your soul. Natychmiastowo wchodzisz w kontakt ze swoim ciałem i ze swoją duszą. But the third part of you, your spirit, you can't feel. Ale ta trzecia część, duch, jej nie czujesz. Jesus said in John chapter 3. Jezus powiedział w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, that that which is spirit is spirit and that which is flesh is flesh. Że to co jest e, duchem, e, narodziło się z ducha jest duchem, a to co jest ciała jest ciałem. You aren't in touch with your spirit being. Jesteś w kontakcie z twoim e, z twoją istotą duchową. You can't just go by how you feel. nie możesz postępować zgodnie tylko z tym, jak się czujesz. If you want to see what your spirit's like, you can't go look in a mirror. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda twój duch, nie możesz pójść do lustra, popatrzeć w lustro. A mirror does not reflect your spirit image. Ponieważ lustro nie odbija twojego obrazu ducha twojego. The only way you can see into your spirit is through the word of God. Jedyny sposób, jaki możesz widzieć w duchu, to przez słowo Boże in James chapter 1, it says, When you look into the Word of God, it's like looking into a spiritual mirror. W pierwszym rozdziale listu do Jakuba jest napisane, że wtedy, kiedy patrzysz w Słowo Boże, to tak jakbyś patrzył w duchowe lustro. If you want to see if your combed, you can't go by how it feels unless you're Richard. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądają, czy są uporządkowane Twoje włosy, e, uczesane, nie możesz e, iść na, na zasadzie, e, tylko na zasadzie uczek, uczek, uczuć, chyba że jesteś Ryszardem. You know, right now, I hope my hair's combed. Wiesz, w tej chwili ja mam nadzieję, że moje e, włosy są uczesane. But I can't tell by how it feels whether it's combed. Ale ja nie mogę powiedzieć na zasadzie swoich odczuć, że czy są e, uczesane, czy nie. You just have to look in a mirror and trust the image that you see. Musisz po prostu spojrzeć w lustro i ufać temu obrazowi, który widzisz w lustrze. Well, the Word of God is a, a, mirror that shows you what your spirit looks like. A Słowo Boże jest właśnie tym lustrem, który ci pokazuje, jak wygląda twój duch. And you can't go by what you feel. I nie możesz postępować zgodnie z tym, jak się czujesz. You just have to trust what the Bible says about your spirit. A musisz po prostu zaufać temu, co mówi Słowo Boże na temat twojego ducha. Jesus said this in John 6:63. 6, 63. Jezus powiedział to w e, Ewangelii Jana, 6 rozdział 63 wiersz. He says the words that I speak unto you they are spirit and they are life. Powiedział wtedy słowa, które mówię do was są życiem i są e, e, duchem. So the word of God is a spiritual representation of who you are inside. Więc słowo Boże jest duchową reprezentacją tego kim jesteś w środku. I keep pointing to my belly because the Bible says out of your belly will flow the Spirit of God. Ciągle pokazuję na swój brzuch, dlatego że Biblia mówi, że z wnętrzności naszych popłyną rzeki wody żywota. Some of us look like we've got more of the Spirit of God than others. Niektórzy z nas wyglądają na to, że mają więcej Ducha Bożego niż inni. But it's not true. No, ale to nie jest prawda. According to this mirror, we all have the same spirit of Christ. Zgodnie z tym lustrem, my wszyscy mamy jednakową miarę wiary, Chrystusowej. And that scripture I started with in 2 Corinthians 5:17. I te, te, te miejsce w piśmie, od którego zacząłem, z 2 do Koryntian 5:17. Says that in your spirit old things have passed away and all things have become new. Mówi nam, że duchu wszystkie stare rzeczy przeminęły i wszystkie rzeczy stały się nowe. You are a completely brand new person in your spirit. W swoim duchu jesteś zupełnie nową istotą. Before we got saved, we were all dead in our spirit. Zanim zostaliśmy zbawieni, wszyscy byliśmy martwi w naszym duchu. Our spirit was separated from God and united with the devil. Nasz duch był oddzielony od Boga, a zespolony z diabłem. Ephesians chapter 2 verses 1 through 3. Drugi rozdział listu do Efezjan, wiersza, wiersze 1 do 3. Says that your nature was that of the devil. Mówi nam, że mieliśmy naturę pochodzącą od diabła. People that don't know Jesus personally have a nature of the devil on the inside Ludzie, którzy nie znają osobiście Jezusa, mają w sobie samym naturę diabła. Some people are very offended by that, but that's what the Bible says. Niektórzy ludzie bardzo się obrażają na te rzeczy, ale to właśnie mówi Biblia. You don't have to teach a little baby to lie and to steal and to be selfish. Nie musisz nauczać małe dziecko w jaki sposób kłamać, w jaki sposób być bardzo egocentryczny. It comes naturally. Przychodzi to w sposób naturalny. Every person that's born on this planet starts out separated from God and united with the devil. Każda osoba, która rozpoczyna swoje życie na tej ziemi, e, zaczyna w oddzieleniu, to życie w oddzieleniu od Boga, a w zespoleniu z diabłem. But when you get born again, you become a brand new person. Ale wtedy, kiedy się e, naradzasz na nowo, stajesz się zupełnie nową osobą. That's not true in your physical body or your mind. Nie dotyczy to twojego ciała fizycznego lub twojego umysłu. But in your spirit, you are a completely brand new person. Ale w twoim duchu jesteś całkowicie, całkowicie nową osobą. And the problem is that most Christians don't know who they are in Christ. I problem polega na tym, że większość chrześci chrześcijan nie wie, kim są w Chrystusie. They know their physical body and they know their mental emotional part. znają swoje fizyczne ciała i znają swoją e, umysłową, e, intelektualną część. But the body of Christ has an identity crisis. Ale ciało Chrystusowe ma e, kryzys swojej tożsamości. We don't realize what's happened on the inside because we can't see it or feel it. Nie uświadamiamy sobie tego, co się stało w naszym środku, ponieważ nie widzimy tego ani nie czujemy tego. But the Bible says you became a brand new person. Ale Biblia mówi, że staliśmy się zupełnie nowymi istotami. It also says that all of your sins are completely wiped away. Mówi nam również, że wszystkie nasze grzechy zostały całkowicie zmazane. Ephesians chapter 4 verse 24. W liście do Efezjan, czwartym rozdziale 24 wierszu. Says that your spirit was created in righteousness and true holiness. jest napisane, że Twój duch został stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. I meet Christians all the time that are praying, "Oh God, make me righteous." A mimo to widzę cały czas chrześcijan, którzy wołają do Boga: Boże, uczyń mnie e, sprawiedliwym. But the moment you got born again, your spirit was made righteous. Ale w tym czasie, kiedy się narodziłeś na nowo, twój duch został uczyniony sprawiedliwym. You aren't in the process of becoming righteous, you are born again righteous. Nie jesteś w procesie stawania się sprawiedliwym. Ty się urodziłeś jako sprawiedliwy. That's powerful. To jest coś And if you don't understand that, that's a problem. I jeśli tego nie zrozumiesz, to jest problem. The Bible says, how can two walk together except they be agreed? Biblia mówi, jak może dwóch razem iść, jeśli się nie umówili, że idą razem. God made you a brand new person in the Spirit. Bóg uczynił z ciebie zupełnie nową osobą w duchu. And John 4:24 says God is a spirit. I Jana 4:24 mówi Bóg jest duchem. And those who worship him must worship him in spirit and in truth. I ci, ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i prawdzie. God is looking at you in your born again spirit. Bóg patrzy na ciebie w Twoim nowonarodzonym duchu. And he sees you righteous and holy. I widzi, że jesteś sprawiedliwy i święty. But if you don't see yourself righteous and holy, then how can you walk with God? Ale jeśli siebie nie postrzegasz jako sprawiedliwego, świętego, w jaki sposób możesz iść razem z Bogiem? Most of us think that God is looking on the outside at our sins. Większość z nas myśli, że Bóg patrząc na nas patrzy na nasze zewnętrze i na nasze grzechy. And we don't doubt that God has power. I nie wątpimy w tym samym czasie, że Bóg ma moc. But we doubt that God would use his power for us because we look on the outside. Ale my wątpimy, że tą moc użyje wobec nas, ponieważ my patrzymy na swoje zewnętrzne. But God is looking at you in your spirit. Ale Bóg patrzy na ciebie w twoim duchu. And in your spirit you are as righteous and holy and pure as Jesus is. A w swoim duchu jesteś tak sprawiedliwy, tak święty, tak czysty, jak Jezus jest. I know some of you are thinking, there's no way that's true. I wiem, że niektórzy z was myślą, to niemożliwe, żeby to było prawdą. That's because you know yourself by looking in a mirror. To dlatego, że ty znasz siebie poprzez patrzenie na lustro. You're just focused on your actions and the way you think. Po prostu koncentrujesz się na swoich akcjach, swoim działaniu i na sposobie swojego myślenia. But your spirit has been purified as holy as Jesus is. Ale twój duch został tak oczyszczony, jest tak czysty, tak jak jest Jezus. Listen to this verse out of 1 John chapter 4 verse 17. Posłuchajcie tego wiersza zapisanego w pierwszym liście Jana, czwartym y, rozdziale 17 wierszu. It says as Jesus is, so are we in this world. Jest tam napisane tak, jak Jezus jest, tak i my jesteśmy na tym świecie. Now let me ask you some questions. Pozwólcie, że wam zadam pewne pytanie. Is your body the same as Jesus is right now? Czy w tej chwili wasze ciało jest takie jak Jezus w, w tym momencie? No. No, nie. Jesus is absolutely perfect in his body. W swoim ciele Jezus jest e, absolutnie doskonały. He's glorified. Jest uwielbiony. He was able to just appear in a room and then disappear. był w stanie pojawić się w pokoju i zniknąć z tego pokoju. Someday our bodies are going to be like that. Pewnego dnia nasze ciała też takie będą. But right now you do not have a glorified body. Ale w tej chwili jeszcze nie mamy uwielbionego ciała. Let me ask you about your soul. Pozwólcie, że wam zadam pytanie dotyczące waszej duszy. Are there any of you who think that your soul is as pure and perfect as Jesus is? Czy jest ktoś u nas, kto myśli sobie, że e, jego umysł, jego dusza jest tak czysta i doskonała, tak jak jest Jezus? Man, some of you can't even remember where your glasses are and they're on your head. <laughs> Niektórzy z nas nawet nie pamiętają, gdzie są nasze okulary, a są na, na, na naszej własnej, na, na, na głowie w tym samym czasie. I can guarantee you, Jesus is smarter than that. I mogę wam gwarantować, że Jezus jest mądrzejszy niż, niż nasz stan. None of our minds are as perfect and pure as Jesus is. Na, żaden e, z naszych umysłów nie jest tak czysty, tak doskonały jak umysł Jezusa. But your born again spirit is identical to Jesus. Ale twój nowonarodzony duch jest identyczny z tym z Jezusem. Because it is the spirit of Jesus that was given to you. Ponieważ został wam dany duch Jezusa in Galatians chapter 4, verse 4. W liście do Galacjan e, w rozdziale czwartym, wierszu e, Galatians 4:4. E, czwarty, rozdział czwarty wiersz. It says that God sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Jest napisane, że Bóg posłał Ducha swojego Syna, aby wołał w nas Abba, Ojcze. And Romans chapter 8 verse 9 says. I e, list do Rzymian w, w, w 8 rozdziale 9 wierszu jest napisane. That if any man have not the spirit of Christ, he isn't any of his. Że jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, to nie należy do Chrystusa, nie jest jego. So if you were born again, God gave you the spirit of his son. Więc jeśli narodziłeś się na nowo, Bóg dał ci ducha swego syna. That's the part of you that became new. To jest ta twoja część, która stała się nowa. You have been born from above. Zostałeś narodzony z góry. And your spirit is identical to Jesus. I twój duch jest identyczny z Jezusem. 1 Corinthians chapter 6 verse 17 says. 1 6 rozdział wiersz 17 mówi. That if any man is joined unto the Lord, he is one spirit. Że jeśli ktoś jest połączony z Panem, jest nim jednym duchem. Your spirit is identical to Jesus. Twój duch jest identyczny z Jezusem. That's wonderful. Jest to coś cudownego. And see, when I began to learn this, it changed my life. I wiecie, wtedy, kiedy zacząłem się o tym dowiadywać, to zmieniło moje życie. I told you that I had this miraculous encounter with the Lord where He showed me His love. Opowiedziałem wam już, że miałem eh, cudowne spotkanie z Panem tam, gdzie eh, objawił mi swoją miłość. But I couldn't understand it. Ale nie mogłem tego zrozumieć. I didn't love the things that I was doing. Nie kochałem tych rzeczy, które robiłem. And I was a sinful person. Byłem grzeszną osobą. How could almighty holy God love me if I couldn't love myself? Jak wszechmogący e, kochający Bóg e, kochać jeśli ja sam siebie nie kochałem? When I understood that my spirit had been cleansed, then it changed everything. Ale wtedy, kiedy zrozumiałem, że mój duch został oczyszczony, to zmieniło wszystko. And I began to come before God in spirit and worship Him through my spirit. I zacząłem przychodzić do Boga w swoim duchu i czcić Go, uwielbiać Go w swoim duchu. If you come before God talking about all of your failures and your sins, jeśli ty przychodzisz do Boga i opowiadasz mu o wszystkich swoich niepowodzeniach, wszystkich swoich grzechach, then you aren't worshiping him in spirit, you are worshiping him in what the Bible calls the flesh. To nie uwielbiasz go w duchu, tylko uwielbiasz go w tym, co Biblia nazywa ciało. And God doesn't see you that way. Ale Bóg nie postrzega ciebie w ten sposób. 1 Samuel chapter 16 verse 7 says. Pierwszy Samuela 16 rozdział wiersz 17 mówi. That man looks on the outside but God looks on the heart. że człowiek patrzy na to, co jest na zewnątrz, ale Bóg patrzy to, co jest w sercu. God sees you in the spirit. Bóg widzi ciebie w duchu. And if you are born again, he sees you perfect. jeśli narodziłeś się na nowo, widzi ciebie jako doskonałego. Do you see yourself perfect? Czy ty postrzegasz siebie jako osobę doskonałą? You can't do it until you get the mirror of God's word up there and looking at it. Nie możesz tego tak uczynić dopóki nie weźmiesz lustra Słowa Bożego i weźmiesz tą wiedzę prosto z, ze Słowa. If you aren't studying the word, you're just uh, abandoned to nothing but the physical natural mind. Jeśli nie studiujesz Słowa Bożego, to zdajesz się po prostu na banicję y, tylko do obszaru twojego naturalnego ludzkiego umysłu. But the word of God will make you focus on who you are in Christ. Ale E, Słowo Boże poprowadzi to ci, do ciebie do miejsca, gdzie pokaże ci, kim ty jesteś w Jezusie Chrystusie. And you'll begin to understand that God sees you in the Spirit. I zaczniesz rozumieć, że Bóg widzi ciebie w duchu. And God is pleased with you when you aren't pleased with you. I Bóg jest zadowolony z ciebie wtedy, kiedy ty nie jesteś z siebie zadowolony. It's exactly the opposite of what most Christians think. A to jest dokładnie odwrotne do tego, co większość chrześcijan myśli o sobie. Most Christians are trying to perfect their physical actions. Większość chrześcijan próbuje udoskonalić swoje fizyczne działania. And they're thinking that only when I do everything right will God accept me. I myślą sobie wtedy, że tylko wtedy, kiedy wszystko będę robił dobrze, to Bóg mnie zaakceptuje. But God has never had anybody qualified to work for him yet. E, ale Bóg jeszcze nikt nie miał żadnej takiej osoby, która była całkowicie E, wykwalifikowana, miała takie umiejętności, żeby tak robić. I don't deserve the blessing of God in my life. Ja nie zasługuję na Boże błogosławieństwa w swoim życiu. If I got what I deserved, I'd go to hell. Jeśli ja dostałbym to, na co zasługuję, to poszedłbym do piekła. And some of you are thinking, oh, you must be a very bad person. I niektórzy z was myślą, no, to musisz być bardzo złym człowiekiem. I'm probably holier than most of you in my actions. Ale w moich działaniach ja prawdopodobnie jestem bardziej święty niż wy, większość z was jest. But I don't come before God based on what I did. Ale ja nie przychodzę do Boga w oparciu o to, co ja zrobiłem. Jesus paid for my sins. Jezus zapłacił za moje grzechy. And in the Spirit, I was given a pure, holy Spirit. I w duchu do, został mi dany czysty, święty duch. And then Ephesians chapter 1 verse 13 says. I w e, pierwszym rozdziale 13 wierszu listu do Efezjan jest napisane. that the moment I got born again, I was sealed by the Holy Spirit. I was vacuum packed the moment I got saved. So my spirit was created righteous and holy when I got born again. And then it was sealed, encased by the Holy Spirit. Spirit. A później został e, zapieczętowany, umieszczony w, e, w takim pojemniku Ducha Świętego. So if I sin, sin enters into my physical body and into my mind. Więc jeśli ja zgrzeszę, grzech dociera, wchodzi do mojego fizycznego ciała i dotyka e, duszy. But it doesn't penetrate the seal around my spirit ale nie przenika tej pieczęci, tej ochrony, którą mam dookoła swego ducha. And since God is a spirit and he's looking at me in my spirit man, i ponieważ Bóg jest duchem i patrzy na mnie w duchu, na mojego człowieka duchowego, then even if I sin, I still am holy and righteous in the sight of God. To nawet jeśli zgrzeszę, nadal jestem sprawiedliwy i święty w oczach Bożych. Hallelujah. Hallelujah. That has gotten me kicked out of many churches. E, ta, ta prawda powoduje ci, że, że, wyrzucą cię z wielu kościołów, jakby w tak wierzy. Religious people hate that. Ponieważ ludzie religii nienawidzą tego. Because the way they control you is by telling you that God's angry at you. Ponieważ e, sposób, na jaki, w jaki cię kontrolują, to to, że kiedy mówią cię, Bóg wymaga od ciebie, żeby się zachowywał tak i tak w taki sposób. And unless you do what I tell you to do, God won't answer your prayers. Jeśli nie będziesz czynił tego, co ja ci mówię, to Bóg nie będzie odpowiadał na twoje modlitwy. That's how they control people. Taki sposób kontrolują ludzi. And they say if you tell people that God sees them in the spirit and he's pleased with them, they'll just go live in sin. I jeśli ty powiesz ludziom, że Bóg widzi cię w duchu, e, nawet kiedy zgrzeszysz, to po prostu e, wyzywasz ludzi, żeby prosto grze, poszli i, i grzeszyli. I've had people say, you just give people a license to sin. Ja słyszałem, jak ludzie do mnie mówili, że ja daję w ten sposób ludziom licencję na, grzesz, na grzeszenie. I tell you, people are sinning pretty good without a license. Ale mówię wam, nawet bez tej licencji ludzie całkiem nieźle sobie radzą, jeśli chodzi o grzeszenie. I'm not encouraging anyone to sin. Ja nie zachęcam żadnej osoby, żeby grzeszyła. If you sin, you're stupid. Jeśli grzeszysz, jesteś głupi. In Romans chapter 6 verse 16. W szóstym rozdziale wierszu 16 e, listu do Rzymian jest it, napisane. It says when you sin, you yield yourself to Satan, the author of sin. Jest napisane, że wtedy kiedy grzeszysz, poddajesz się szatanowi, autorowi grzechu. And Satan only comes to steal, kill and to destroy. A szatan przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. If you yield to sin, you are just inviting the devil to destroy your life. Jeśli poddajesz się grzechowi, to zapraszasz, się, zapraszasz go do swojego życia, żeby niszczył twoje życie. So if you sin, you're stupid. Więc jeśli grzeszysz, jesteś głupi. But I'm saying God loves you stupid. Ale ja ci mówię, Bóg kocha ciebie nawet głupiego. It didn't change your spirit. To nie zmieniło twojego ducha. So even when you find that you have failed to be the person that you're supposed to be. Więc nawet jeśli zauważysz, że nie udaje ci się być takim człowiekiem, jaki, jaki you, powinieneś być. You can come boldly to the throne of grace to find mercy and find help to help in the uh, time of need. Możesz śmiało pójść do tronu łaski, aby znaleźć pomoc w czasie twojej potrzeby. This hasn't caused me to go live in sin. I ta prawda nie spowodowała, że poszedłem, aby żyć w grzechu. The true grace of God breaks the dominion of sin in your life. Prawdziwa łaska Boża niszczy panowanie grzechu w twoim życiu. Let me read this verse to you from Romans chapter 6 and verse 14. Pozwólcie, że przeczytam wam e, z listu do Rzymian z 6 rozdziału 13 e, 13 wiersz. It says, Sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Jest tam napisane, grzech nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Grace breaks the dominion of sin. Łaska łamie panowanie grzechu. It doesn't cause people to want to go sin. A nie powoduje, że ludzie zaczynają grzeszyć. Anybody who would take what I'm preaching and say, "Man, this frees me to go live in sin." Każda osoba, która by wzięła moje nauczanie powiedziała sobie, to uwalnia mnie, aby mógł sobie wreszcie grzeszyć. Then you never were born again. To taka osoba nigdy się nigdy nie narodziła na nowo. When you get born again, your nature changes. Ponieważ wtedy, kiedy się rodzisz na nowo, zmienia się twoja natura. And you want to live for God. I ty chcesz żyć dla Boga. It's not automatic. Nie jest to automatyczne. You can still live in sin. Nadal możesz żyć w grzechu. As a matter of fact, the Bible teaches that if you are under law and performance, it makes sin come alive. Tak naprawdę Biblia mówi, że e, jeśli żyjesz pod prawem, to, to prawo sprawia, że grzech ożywa w twoim życiu. But the grace of God will actually break the dominion of sin in your life. Ale łaska Boża tak naprawdę złamie panowanie grzechu w twoim życiu. Amen. I hesitate to say some things because I've had interpreters get me in trouble. E, ja e, waham się, żeby powiedzieć pewną rzecz, rzecz, ponieważ miałem już takie sytuacje, że, że tłumacze powodowali później, że ja wpadałem w problemy, kłopoty. I was in Germany and I said, I commit all of the sin I want to. E, byłem kiedyś w Niemczech i powiedziałem, ja popełniam każdy grzech, który, który chcę popełniać. And the interpreter thought I couldn't have meant what I said. A e, tłumacz e, pomyślał sobie, niemożliwe, że on po powiedział to, co, co, co, co, co miał na myśli. So they spent a lot of time trying to interpret what I meant. Więc spędzili wiele czasu próbując interpretować to, co ja miałem na myśli wtedy. And finally we had to ask that interpreter just to sit down. I w końcu poprosiliśmy tego tłumacza, żeby poszedł i usiadł sobie. But what I mean is my nature has been changed. Ale to, co ja mam na myśli, to to, że moja natura została zmieniona. I don't want to live in sin. Ja nie chcę żyć w grzechu. And if you are truly born again, you don't want to live in sin. Jeśli ty jesteś naprawdę narodzonym na nowo, to ty nie chcesz żyć w grzechu. Now it's possible to be born again and still be bound by sin. Jest możliwe być nowonarodzonym i nadal być związanym grzechem. But it's because you don't know the truth. Ale to dlatego, że ty nie znasz prawdy. Jesus said the truth will set you free. Jezus powiedział, prawda cię uwolni. But if you don't understand the truth, you could still be bound by sin. Ale jeśli nie rozumiesz prawdy, nadal możesz być związany grzechem. But understanding how much God loves you. Ale zrozumienie tego faktu, jak Bóg bardzo cię kocha. and understanding that God loves you even when you have failed and made mistakes. I rozumienie tego faktu, jak, że Bóg nawet kocha wtedy, kiedy ci się coś nie udaje, robisz błędy. That doesn't encourage you to sin, but it breaks sin in your life. To nie zachęca cię do czynienia grzechu, ale łamie moc grzechu w twoim życiu. Once you understand what Jesus has done for you on the inside. Wtedy, kiedy już zrozumiesz, co Jezus uczynił dla ciebie w twoim, w twoim wnętrzu. You'll live holier accidentally than you ever have on purpose before. Będziesz żył w sposób święty, przypadkowo nie zwracając na to uwagi, niż gdybyś chciał, e, chciał żyć i robił wszystko, żeby żyć w sposób święty. In Titus chapter 2 verse 12. W Tytusa e, w, w rozdziale drugim e, w 12 wierszu it says the grace of God teaches us to deny ungodliness and worldly lust and to live righteously jest napisane, że łaska Boża nas naucza, abyśmy żyli wyrzekając się bezbożności i pożądliwości. Understanding the true grace of God breaks sin's dominion over you. Rozumiejąc, że prawdziwa łaska Boża łamie moc panowania grzechu nad nami. But all of us still fail. Ale każdemu z nas nie udaje się czasem. And when you fail, grace will cause you to run back to God instead of away from it. I wtedy, kiedy nam nie udaje się coś właściwie zrobić, łaska spowoduje, że my pobiegniemy z powrotem do, do tronu e, łaski Bożej. I couldn't understand how God loved me. Ja nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób Bóg mnie mógł kochać. Because it, but it was because I was looking at my actions and I was searching my mind. Ale działo się tak dlatego, dlatego nie mogę zrozumieć, że patrzyłem na swoje działania i na swój umysł. But I learned that God sees me in the spirit. Ale nauczyłem się, że Bóg widzi mnie w moim duchu. And in the spirit I'm a brand new person. A w duchu jestem całkowicie nową istotą. And that has changed the way that I see the love of God. I to zmieniło sposób, w jaki postrzegam miłość Boga. Now I understand how God can love me and still be holy. Teraz już rozumiem, dlaczego Bóg może mnie kochać i nadal jest święty. He doesn't love the unholy part of me. Ponieważ on nie kocha tej nieświętej części e, mojej osoby. He loves this born again part of me. On kocha tą nowonarodzoną moją część. And the more I focus on what Jesus has done for me. I im bardziej się koncentruję na tym, co Jezus dla mnie uczyni. The more I begin to reflect this change on the inside, on the outside. Tym bardziej zaczynam odzwierciedlać to, co mam w środku, na zewnątrz. So I encourage you to find out who you are in Christ. Więc ja zachęcam was, żebyście się dowiedzieli, kim jesteście w Chrystusie. You need to get as familiar with your born again spirit as you are your face. Musicie się tak zapoznać z waszym nowonarodzonym z duchem, tak jak się zapoznaliście z, z waszą twarzą. If I was to talk to you on the phone and say, "How will I recognize you tonight?" E, gdybym rozmawiał z, e, z Tobą telefonicznie, zapytałbyś, w jaki sposób mam Cię dzisiaj wieczorem e, rozpoznać? You could describe your physical body to me. Mógłbyś mi opowiedzieć o, o swoich cechach charakterystycznych twarzy. You could tell me if you're a man or a woman. Mógłbyś mi powiedzieć, że jesteś kobietą, mężczyzną. You, you could tell me if you're tall or short. mi powiedzieć, że jesteś wysoki albo, albo niski. You could tell me what color your hair was. Mógłbyś mi powiedzieć, jaki kolor włosów masz. And you could describe yourself so that I could recognize you. I mógłbyś siebie tak opisać, że mógłbym cię rozpoznać. But most Christians don't know who they are in the spirit. Ale większość chrześcijan nie wie kim są w duchu. The Bible says you are full of love, joy, peace, all of these things. Biblia mówi, że jesteście pełni pokoju, miłości, radości, wszystkich tego typu rzeczy. Your spirit is never afraid, it's never depressed. Twój duch nigdy się nie boje i nigdy nie jest w depresji. If you worry and have fear and if you're depressed, it's because you aren't living in your spirit. Wtedy, kiedy się boisz czegoś, martwisz się czymś, e, obawiasz, to znaczy, że nie żyjesz w swoim duchu. Your spirit has the same power in it that raised Jesus Christ from the dead. Twój duch ma w sobie tą samą moc, która e, wzbudziła z Jezusa Chrystusa. That power isn't out there in heaven someplace. Ta moc nie jest gdzieś tam wysoko w niebie. God's power is inside of every born again believer. Boża moc znajduje się wewnątrz każdego nowonarodzonego wierzącego chrześcijanina. But you can't release that power until you understand that you have it. Ale nie możesz uwolnić tej mocy aż do momentu kiedy zrozumiesz, że ją masz. Philemon chapter 1 verse 6. Filemona, e, pierwszym rozdziale wierszu 6 jest napisane Paul prays a prayer for believers. Paweł modli się pewną modlitwą o wierzących. And he prays that the release of your faith would begin to work by acknowledging all of the good things that are in you. I modli się o to, aby e, e, wyznawanie wiary zostało wzmocnione, zostało wyposażone przez poznanie tego wszystkiego dobrego, co ma w sobie w środku Chrystusa. Most Christians are praying and asking God for more power. Większość ludzi modli się i prosi Boga o więcej mocy. You don't need more power. Nie potrzebujesz więcej mocy. You need a revelation of the power you already have. Musisz mieć objawienie tego, tej mocy, którą już ją masz. You get transformed by changing the way you think. Musisz się przemienić przez zmianę sposobu swojego myślenia. You're three parts, spirit, soul and body. Składa się z trzech części: duch, dusza i ciało. Your spirit is perfect. Twój duch jest doskonały. It has the same power in it that raised Jesus from the dead. Ma, ma w sobie tą samą moc, która z martwych Jezusa Chrystusa. But if your mind is in agreement with your physical body, then the life in your spirit will be shut off. ale jeśli twój umysł zgodzi się z tym, co jest w twoim ciele, będziesz odcięty od życia w duchu. But when your mind gets in agreement with your spirit, that's two against one. Ale jeśli twój umysł e, dojdzie do zgody z, z tym, co jest w duchu, wtedy będziesz miał dwóch przeciwko jednemu. And the power that's in your spirit will dominate your mind and your physical body. I ta moc, która jest w twoim duchu zdominuje, będzie panowała również to, co masz w duszy i w ciele. It's that simple. To jest naprawdę aż tak bardzo proste. Amen. It's not easy, but it's simple. To nie jest łatwe, ale to jest bardzo proste. The hardest thing you will ever do is change the way you think. Najtrudniejszą rzeczą, którą kiedykolwiek musimy zrobić, to zmienić sposób myślenia. But one third of your salvation is already over. Ale jedną trzecią y, y, swojego zbawienia już mamy załatwioną. Your spirit is as perfect right now as it will ever be in eternity. Twój duch jest w tej chwili tak doskonały, jak będzie kiedykolwiek, zawsze będzie tak e, doskonały i wieczności. We're in the process of changing our mind so that this power can be released. Ale jesteśmy w procesie przemieniania swojego umysłu, tak żeby moc ducha była uwolniona. And then someday we'll have a glorified body that won't be susceptible to any sin. Ale również pewnego dnia będziemy nowe mieli nowe, wspaniałe, uwielbione ciało, które nie będzie się poddawało grzechowi. But one third of your salvation is already over. Ale jedna trzecia waszego zbawienia już jest e, załatwiona działaniem. And you just need to renew your mind to what you already have in Christ. I musisz po prostu odnowić swój umysł do tego, co już masz w Chrystusie. Amen. Amen. That's good news. To jest dobra wieść. Hallelujah. Thank you very much for coming and listening. Dziękuję wam bardzo za to, że przyszliście, aby, aby być z nami, by słuchać. The things that I've shared with you are just a very quick taste of what's in all of my books. Ta część, która się, z którą się z wami podzieliłem, to tylko ta, taki niewielki kawałeczek tego wszystkiego, co zawarłem w swoich książkach. I've got hundreds of hours of teaching on the things that I've said. Mam setki godzin nauczań tego wszystkiego, o czym wam wspomniałem. And if you would like more information, please get those books. I jeśli będziecie chcieli mieć te informacje, proszę zdobądźcie te książki. I believe many of you that wanted to come to school but couldn't because of finances have been set free. ja wierzę, że wielu z was, którzy chcieliście e, zacząć studiować w CBC, ale nie mogliście z powodów finansowych, zostaliście uwolnieni dzisiaj od, do tego. And I fully expect to hear that you come to Bible college. ja naprawdę oczekuję usłyszeć że przyszliście studiować w KS Bible College. So once again, let me thank Joseph and Eva for inviting me and making all of this happen. Więc jeszcze raz pozwólcie, że podziękuję Josephowi i Ewie za zaproszenie mnie i, i sprawienie tego, że mogliśmy razem to przeżywać. And I would like to ask our students to come up here again and be here to pray. I ja chciałbym prosić naszych studentów, aby wyszli przed nas i byli gotowi, aby się modlić o nas. Because maybe now you understand that they already have this raising from the dead power on the inside of them. Więc może teraz już rozumiecie, że oni mają w sobie tą moc, która z martwych zbudziła Jezusa z martwych środków. And they have learned how to release this power through their their understanding of the word of God. I oni nauczyli się w jaki sposób uwalniać tą moc przez zrozumienie słowa Bożego. Więc jeśli ktokolwiek z was potrzebuje modlitwy, zapraszamy, abyście przyszli i, i będziemy się was modlić.